Festivalo de Esperantai Cantoi en Wroclawo. La TRIAN de septembro, ocasis en la silesia urbo Wroclawo en Pollando, la concerto de la premiitoi de la naua Europa Festivalo de Esperantai Cantoi. Mi PRI pritiu festivalo nur antaune longe de Jarcamala, cae mi rapide decidis veturi tien, porce esti la presentadon de cantoi. Vroclavo ja estas belega urbo, kiu por esperantisto estas tre visitinda, ec sentia festivalo. Sed nun mi havis des pli causon veturi al tiu urbo. La festivala concerto ocasis en kulturcentro, ne tre mal proxime de la cefa stazidomo. domo. La festivalon organizis ancau jare, iam la nauan foion la Centro por Intercultura Educado en Vorotslavo, sub la guido de gia directorino Maugorzata Komarnicka. Si salutis la gastoin jela dexesa horo en pola lingvo, dum la conata esperantista musicisto Jo Mo, el Tuluso en Francio, traducis sciain salut vortoin al esperanto. La programma comencigis per la presentado de danzo fare de dec unu suffice maturai junulinoi qui i plenumi si danzan arton cun gioio kai entusiasmo tio entusiasmigis an kaula gastoin iomo accompanis ilin musiche la presentadon de la premiita i canto i tiam la gastoi povis spekti sur granda ecrano ocasis rectae shaltoi alla juroroi de la concurso, inter ili trovigis ancau Paolo Zerjuviana el Brasilo, quiu estas longiara cun laboranto de la Esperanta Retradio. Ancau ne mancis informoi pri la belega urbo Vroclavo. Sequis la presentado de la premiitae cantoi lau categorioi, agio, cantado sola au en gruppo, premio de la publico. En la filmo, kiu trovigas cicune, vi povas mem travivi la tutan presentadon. Gitauros dum plio l'unu horo, do prenu la tempon por tranquile povi giui la cantoin. Mi estis tre impressita de la tuta arangio, cae mi trovis che gi estas tre subteninda. Venontiare ja ocasos la deca, jubilea cant festivalo, cae tiam plei versaine ne plu regos la limigoi de la nuna pandemio, cae tial cio povos ocasi en pli granda cadro. Precipe oni volas attingi che venu plida exterlandai gastoi, por substrechi la internazian caracteron de la festivalo. Mian eston, mian promesis.